บุ๊กทูแปดสิบสี่เดลัปันปูลูเอมปัตอดีตการสี่มาซาลัมเปาเอมปัตอ่าน membaca ผมอ่านแล้ว Saya sudah membaca ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Saya sudah membaca seluruh cerita roman เข้าใจ mengerti ผมเข้าใจแล้ว Saya sudah mengerti ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Saya sudah mengerti seluruh teks ตอบ menjawab ผมตอบแล้ว Saya sudah menjawab ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. ผมทราบแล้ว Saya tahu itu. Saya sudah menduganya. ผมเขียน Saya menulis itu. Saya sudah menulisnya. ผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว Saya mendengar itu Saya sudah mendengarnya ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว Saya mengambilnya Saya sudah mengambilnya ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว Saya membawa itu. Saya sudah membawa itu. ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว Saya membeli itu. Saya sudah membeli itu. ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า Saya menunggu itu. Saya sudah menunggu itu. ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Saya menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan itu. ผมรู้ ผมรู้แล้ว Saya mengetahui itu. Saya sudah mengetahui itu.